bos puntu hartu ditugu, lau entxegu eman ez, haiek bat baizik eta guretzat da biziki emaitza ona. Zemedar, eh, pixka bat, eh, guretzat otso bat zen, eh, ez digute gauza handirik erakutsi egia egan, eta sopresa ona izan da, ere, endaiak biaren zatian biziki joko ona eta alegera erakutsi duela eta entxegua markatu ditugula eta zinez pozik.